Egun honen zule, itxaro bordanai, zidazlea eta hilabetean behin predikunio bat arilkatuko dut Euskal Iratietako uhin hauetan. Kultura duket gai eta gau hemen aste gutxira zabalduko den durangoko azuka ipatuko dut. Azuka hitza erabiltzen dugunean ez da baitez durangoko heldu espirituaren agotzerat. Baizik eta gure hau denboratakoa, dona paulikoa intxusen. Rauzangoak soka bihur bakarrean estekaturik zeuzkaten bildutsak ere maiten genituen, kaporal tabako usainak betetzen zuen harambururen autobusaren gainean. Bagnean egitagak apalik mintzu ziren. Merkatu estaliza ahrean gero, aitarekin pasatzen genuen ostiral goiza, ardi marraken erdian. Neguminean aldiz, peiroarera joaiten ginen, antzara gibelak saltzera. Beranduago baizik ez genuen durangoko azokako hegatxazpia ezagutu. Bildotxean eta antzera gibelen ordez, erakos mahaietan liburuak eta diskoak ikusten genituela trumilka. Aldaketa handia. Poala eta azinda merkatuak ahantzisiak dituguengoitik, Liburuak orain sego aski, orduko gautza dotzena erdia baino karioago saltzen dira. Laborantxako prezioak apalean gelditu dira eta gainerakoak biderkatu. Non ez diren hirurkatu ere. Papera gora joan da, imprimatze gastuak alaber, eta iruk irakurlera heltzeko bidean hainbat bitartekok bere sosa ateratzen du. Kultura eta agrikultura ezpal berekoak dira dirudienez, sortzailearen bizkiak hamarnaka jende eta erakunde bizi direlako. Eta gainerat, liburua eskuan duzularik ez duzu deus konprenitzen, zurea ez den euskara batean idatzia delako. Hara, hogeita hiru euro debaldetan gastatuak, eta bla, eta bla, eta bla. Argatik, kontrako argumentuak oro baztertzen balin baditugu, irakurtzea ze plazera. Munduaren beste puntara joaitea, hitz soilen bidez etxetik kantitu gabe. Irakurtzea maite duena ez da nenoatzen, eta idazten duen ari nola baiteko ohore egiten dio. Naiz eta idazleak, behialako hogeita hiru euro horietatik zentimoa puhak baizik ez dituen eskuratuko. Liburuek eta literaturak azkenean, hon egiten diote irakurleari, jendarteari, egan mundu munduari. Irakurtzen dugun momentu hori zorionekoa da, eta ne ez digu ebatxiko. Duragon dugu beraz itzordua. Poaila, liburu, hazinda eta disko, marraka eta zarata artean. Lekoan lekuko ekoizpenen alde eta esperdura kontsumistaren aurka. Laster arte zule!